Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Ավետարանական մի դրվագում, երբ առաքյալները հարցրեցին Քրիստոսին, թե «Ասա մեզ Վարդապետ, երբ կլինի այդ եւ ինչպես կկատարվի»։ Հիսուս նրանց պատասխանեց. Այդ օրվա եւ ժամի մասին ոչ ոք չգիտի, ոչ ռեշտակները, ոչ էլ որդին, այլ միայն հայրը։ Ավետարանում Քրիստոսի երկրորդ գալստյան անսպասելի լինելը նմանեցվում է գողի կերպարին, որ հայտնվում է հանկարծակի ու գիշերով։ Իսկ Պողոս Արաքյալը զգուշացնում է. գողը գալիս է չսպասված ժամին, այնպես էլ տիրոջ օրը չսպասված ժամին կգա։ Բարեկամներ Քրիստոսի երկրորդ գալստյան խորհրդի շուրջ է Արցախի թեմի Շոշկավանքի եւ Հարակից համայնքների հոգեվոր հովիվ Տեր Ներսես քահանա Ասրյանի քարոզը, որը տրվել էր Շոշկավանքում երկրորդ գալստյանը նվիրված Սուրբ Եվանմահ պատարակի ավարտին։ Այն կներկայացնենք հատվածաբար։ Մեծ պահոց շրջանում մենք բոլորս հավատացյալներս, ովքեր որ կարողացանք խորամուտ լինել հոգևոր այս շրջանի խորհրդին, կարծես կտրվում ենք մի պահ, դուրս են գալիս ժամանակի եւ տարածության անկարյալ չափանիշներից եւ զուգահեռ տեղափոխվում մեկ այլ իրականություն, որտեղ ամեն ինչ մարդու ամենասկզբից ի վեր մինչև հրկագործությունը հազարամյակների պատմությունը կարծես խտանում է 40 օրերի մեջ։ Բունբարը կենտանով սկսվեց որպես մարդու դրախտային կյանք, այնուհետև արտաքսման կիրակին որը խորհրդանշում է մեծ ողբերգությունը մարդահանումը եւ այնուհետեւ վերանորոգման, վերականգնման աստիճանները, որով մարդը պետք է անցնի, որպեսզի կրկին արժանի լինի փրկagorցությանը, մակրագործվի եւ արժանի լինի այն գնին մեծագույն, որ նրա համար գալիս է վճարելու Աստված ինքը։ Անդառնակի Կիրակին էր ոչ այդ արդեն արտաքսման Կիրակի խորհրդի մեջ պահքի խորհուրդն էր։ Այնուհետև տնտեսի Կիրակին նյութականը ճիշտ տնօրինել, այսինքն բարեգործությամբ արժանի լինելու Աստծո ողորմությանը եւ ապա դատավորի Կիրակին, որ մեզ պատկանում է աղոթք։ Ահա այս 4 աստիճաններ, այս 4 ճանապարհներն են անկյալ մարդուն կրկին վեր բարձրացնող այն ուղիները, որ Աստված ցույց է տալիս մեզ, որ մեծի պահոց շրջանը առավել գյուրեղացած մեր արչև հարոսի պես բառում է։ Պահ, ապաշխարություն, բարեգործություն եղավ։ Անցնելով այս ճանապարհը, ընկալելով այս խորհուրդը եւ փորձելով ընթանալ դրանցով մտեցանք Գալստիան Կիրակի, որը արդեն խորհրդանշում է մարդկության հրկագործության սկզբնավորումը։ Որովհետև եթե հիշենք, դեր դրախտում, երբ որ հազարավոր տարիներն պետք է անցնեին, երբ որ մարդը այդ պատժված, ինքնապատժված անկյալ վիճակի մեջ պետք է լիներ, բայց արդեն իսկ Աստված դրախտում խոստացավ, մեսիական խոստումը տվեց, ասելով որ կնոջից ծնվածը պետք է ջախջախի ոսկի Եվ ահա այդ ամենը գալիս է սկսվելու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալստյան, որը մարդկության պատմության մեջ տեղի ունեցած մեծագույն իրադարձություն, անգամ ոչ քրիստոնյաների Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, որեն Աստված ազգազմեցավ, խաղաղության ցայն հնչեցավ, Սուրբ ողջունի ռաման տվավ, եկեղեցիս մի անձ եղև համբույրս հոտ լարման տվավ, Թշնամություն անհերացա, սերն ընդհանուր անսապրեցա։ Հազարամյակներ շարունակ մարդիկ սպասվել են երկնային փրկչին։ Քրիստոսի ծնունդից առաջ արդեն մտնոլորտը շիկացած էր երկնային փրկչի սպասումով։ Անկամ մարդիկ էին հայտնվում, որ ասում էին ես եմ Մեսիան եւ որոշ մարդկանց մոլորեցնում էին։ Այլևս հասունացել էր այդ բանը։ Ամենը համապարփակ կերպով հասունացել էր, որ մարդը, մարդկությունը կարողանար այլևս ընդունել Քրիստոսին եւ նրա ստեղծած վարդապետությունը, նրա տված վարդապետությունը, նրա քարոզած ճանապարհը եւ փրկության ճանապարհը եկեղեցին կարող է այլևս հաստատվել, որովհետև դրանից 100 տարի առաջ, 1000 տարի առաջ պարզապես խեղդվել այդ ամենը եւ կվերաբեր։ Եվ հա ժամանակի լուրումին տեղի ունեցավ Քրիստոսի այս գալուստը։ Եթե մինչև Քրիստոսի առաջին գալուստը մարդկությունը պատրաստվում էր նրա ընդունելու համար, Քրիստոսից հետո այլևս մարդկությունը ինչ որտեղ պատրաստվում է նաև երկրորդ գալուստի համար։ Սակայն այդ պատրաստվել է մի փոքր այլ բանակություն մտնում ենք մի դաշտ, որ խիստ վտանգավոր է, խիստ գայթ հակղեցնողն է, որտեղ մարդիկ միշտ աշխատել են ապագան գուշակել, կամ հակտեսել, ինչ որ նշանների հետևից են, ժամանակներ, թվեր եւ այլն նշան։ Անկամ հենց շատ քրիստոնեական ձևացող կառույցներ դա անում են։ Աղաններ կան բազմաթիվ, գալստականներ, յովեկաներ, որ միշտ փորձում են ինչ որ աշխարհի վերջի թվականներ գուշակել, նշել, ահաբեկել իրենց հետևորդ, երբ հստակ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է։ Ձեր գործը չէ իմանալ ժամերը եւ ժամանակները։ Այսինքն մեր խնդիրը չէ գուշակել թե ինչը երբ տեղի կունենա, այլ մեր խնդիրը պատրաստ լինելն է միշտ գիրքը որոշակի նշաններ, որոնք տեսնում ենք, որ ժամանակի հետ կարծես արական խտանում են։ Ասում է շատերը կգան իմ անունով ձեզ մոլորեցնելու սուտ մարգարեներ, սուտ Քրիստոսներ։ Միշտ էլ եղել են հերետիկոսներ, ավանդավորներ, հազարների են հասնում։ Ինչով են իրենք իրենց Քրիստոսի տեղը դնում։ Քրիստոս ասում է. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Ցանկացած աղանդ կամ ընդհանրապես մարդկային ցանկացած գաղափարախոսություն, որ ասում է, որ ինքն է փրկության ճանապարհը, որ ինքն է ճշմարտությունը միակ քարոզողը եւ միայն ինքը կարող է հավիտենական կյանք տալ, արդեն իսկ իրեն դնում է Քրիստոսի տեղը, խլում է Քրիստոսի տեղը։ Ես այս բոլորը մենք տեսնում ենք։ Ասում են կլինեն սով համաճարակներ, տեսնում ենք այդ բոլորը։ Կլինեն պատերազմներ, ազգ ազգի դեմ է դուրս գալու պետություն պետություն։ Միշտ է դեպել են պատերազմներ։ Բայց ժամանակի հետ տեսնում ենք, որ այս ամենը արագ անում է։ Այս բոլոր նշանները Քրիստոս չի տալիս, որ մարդիկ ահաբեկվեն։ Ես սարսափած կսեն ապոկալիպտիկ ինչ որ հիվանդության տարված, ինչ որ կանտակուշակը վերաբեր։ Այլ զգաստացնելու, սթափեցնելու համար ասում է դուք թզենուց սովորեք։ Երբ որ թզենու բողոքները ուռած են, հասկանում ենք, որ ամառը այլևս մոտ է։ Մենք տեսնում ենք, որ թզենու բողոքները հիմա իրոք ուռած են։ Կլինի 100 տարի հետո, 200 տարի հետո այստեղ Աստծո համար ասում է 1000 տարին մեկ օրվա նման է եւ հակառակը ժամանակը ինքնին Աստծո համար այդպեսին էական նշանակություն այն չունի։ Մեզ համար է, որ այն ունի։ Որևէտեւ ինչ է նշանակում հավիտենականություն, հավիտենականության մեջ չկա ոչ անցյալ, ոչ էլ ապագա։ Դա միշտ ներկան է։ Հավիտենականության մեջ տարածաժամանակային չափանիշները չեն գործում։ Եվ Աստված նաև ցանկանում որ մենք միշտ պատրաստ որ միշտ հոգով մաքրում ենք, որ միշտ փորձենք վերականգնվել եւ միշտ ցանկացած պահի ամեն ինչի ամեն հանգուցալուծում պատրաստ։ Որտեղ մարդու մահը արդեն իսկ նրա համար այդ ամենը ավարտում է։ Նա արդեն տեղափոխում է հավիտենականություն եւ սկսում սпасել դատաստանը։ Իսկ մարդկության ամբողջ վարչանը երբ կնեկավ ինչպես կլինի, ենթադրություններ կարող ենք անել, բայց դա չի կարևոր։ Այլ կարևորը որ մեծի պահոց շրջանը մեզ բերում հասցնում է սրան, որ երբ որ պետք է սկսվի ավակ շաբաթը, Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին կարևոր դրվագները եւ ամենակարևորը փրկությունը, հարության ավետիսը, մենք պատրաստ լինենք դրան։ Օքով, մտքով, սրտով Աստծուն հաճելի եւ ընդունելի երբ։ Եվ թող նաեւ բոլորս կարողանանք իրար համարողոթել, որպեսզի արժանի կերպով մոտենան Տիրոջ հարության խորհրդին, որը սարերի հետևում չէ։ Թող Աստծո սերը, շնորհը եւ ողորմությունն մեզ բարձր։ Եվ միշտ եւ ավիդիան սավիդենից ամնա Եթեր Հիսուս Քրիստոս, եղեցի ձեզ եւ ընդամենս յանսս։ Ամեն։ Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ հաղորդման երկրորդ հատվածում կլսենք Արցախի թեմի քրիստոնեական դաստիարակության եւ քարոշչության կենտրոնի տնորեն Տեր Վաչագան Քահանա Գյուրջյանի Քարոզը արված Ստեփանակերտի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին առաջնորդանիստ եկեղեցու Գրիգոր Լուսավորչի խորանից։ Տոնական պատարակը, որը մատուցվել է Տեր Վաչագանի ձեռամբ, նվիրված էր մեր հավատքի հոր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի խոր վիրապ մուտքի տոնին։ Շնորհիվ մեզ Տեր նրանց օրինակով ապրել եւ մեր կյանքի վաղճանը կնքին հավիտենական կյանքի հույսով։ Այս խոսքերն ենք ամեն անգամ մենք ընթերցում յուրաքանչյուր սրբի նվիրված նախատունակի ժամանակ, որովհետև առաջին հերթին մենք նրանցից պետք է օրինակ վերցնենք մեր կյանքը ապրելու եւ որպես դրա արդյուն հավիտենական կյանքը ժառանգելու համար։ Առաջին հայացքից մի տեսակ անհասկանալի է, թե ինչու ենք մենք տոնում մարդու չարչարանքը կամ նրա բանտարկությունը, բայց երբ անցնենք մեր մտորումների ու քարոզի ամբողջ ընթացքի միջով, կհասկանանք, թե ինչու է քրիստոնյա աշխարհը տոնում նաև մարդու չարչարանքը։ Ինչպես տեղյակ եք եւ մեզ պատմում է Ագաթանգեղոս պատմիչը, ինչպես նաեւ Մովսես Օրենացին, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը Պարթև Անակի որդին էր, ով Պարթևների Սասանյանների կողմից ուղարկվել էր Արշակունյաց Խոսրով արքային Հայաստանին սպանելու համար։ Եվ երբ որ Խոսրովը սպանվում է եւ հրամայում են կոտորել Պարտեվանակի ամբողջ ընտանիքին, Գրիգորը, ինչպես նաև Տփատ թագավորը Մանուկ հասակում տարվում են Կեսարիա, նրանց փախցնում են եւ այնտեղ հակուն պահում են։ Այդ ընթացքում Գրիգորը ընկնում է մի քրիստոնյա մարդու քնանքի տակ եւ սա առիթ է դառնում նրան դեպի Քրիստոս դառնալու։ Սուրբ Գրիգորը մեծանալով իմանում է իր կյանքի պատմությունը, որ իր հայրը սպանել է հայոց թագավորին եւ իր ներսում Քրիստոսի առաջ մեղավոր զգալով գալիս է եւ նորմուշ ծառայության է անցնում այդ ժամանակ արդեն Հայաստանում իշխանություն ստացած Ոսրովի որդի Տրթադ Մեծի մոտ։ Եվ տարիներ շարունակ հնազանդությամբ ու սիրով ծառայում է նրան, դառնալով Տաթատի սիրելիներից մեկը, որովհետև գրագետ է եւ քելոք եւ կարողանում է իմաստությամբ վարել այդ արքունիքի դիվանապետության պաշտոնը։ Եվ մի օր, երբ Տաթատը հաղթանակից հետո զոհեր է մատուցում Թեթանոս չաստվածներին, տեսնում է, որ իր սիրելի այդ ծառաներից մեկը Գրիգորը հրաժարվում է զոհ մատուցել Անահիտ Գիծուհու արձանին եւ սկսում է նրան ստիպել համոզել, հարկեր խոստանալ, բայց ոչինչ չի կարողանում համոզել Գրիգորին եւ դառնալ կենթանի աստծո պաշտամունքից։ Այս ընթացքում նրան տեղեկացնում են, որ այս Գրիգորը Սուրենը, որ դեռևս Գրիգոր չէ, Սուրենը Պարտերանակի որդին է, ով սպանել է Կողորը եւ նրա գերդաստանին։ Եվ Տքադը լծվելով զայրույթով հրամայում են նրան նետել որ վիրապի տարածքում գտնվող այդ բանտը, այդ փոսը, որ կորված էր մահապարտների համար եւ լցված էր փոցերով ու կարիճներով։ Եվ այնտեղ մարդը մի քանի օր էլ դիմանալ չէր կարող։ Ահա Գրիգորին նետում են այդ վիրապի մեջ եւ պատմիչը մեզ ասում է, որ նա այնտեղ մնաց 13 տարի այն վայրում, որտեղ կային օծեր, տարիչներ, ցուրտեր եւ որտեղ մարդը անգամ 3 օր չէր կարող դիմանալ։ Բայց Աստծո ծրաման առնելով այդ բանտում աշխատող Միկին նրան ամեն օր հաց, աղ եւ ջուր էր բերում, իսկ ինչպես վկայում է Ագաթան Գեղոս պատմիչը, Գրիգորը վայելում էր Տիրոջ հրեշտակի այցելությունը եւ այդ անտանելի պայմաններում իր ներսում կրելով Քրիստոսի ազատության եւ աղաղության լույսը կարողանում է դիմանալ 13 տարիներ։ Սուրբ եւ Աստվածահաճող հայրապետի Սրբույն Գրիգորի Մերալոսավոչի, որոս Օսկարի չարչարանացն եւ ի վիրաբան մտանելով հիշատակն կատարեցա, Եղիցի հիշատակի Սուրբ հատարակ ցավաչել Գործունեության մեջ շատ ենք հանդիպում այդպիսի դրվագների, երբ մենք սրբերի նահատակությունը համարում ենք մեզ համար տոնելի առիթ։ Ամենացայտուն օրինակը հենց Քրիստոսի խաչելությունն է, որ մեզ համար համարվում է փրկության եւ ուրախության առիթ։ Սրանով հանդերձ քրիստոնեությունը ոչ չի անում մարդուն գնալ եւ արհեստականորեն ընտրել չարչարանք եւ տառապանք։ Եվ եթե նայում ենք Գրիգոր Լուսավորչի չարչարանքներին, ապա տեսնում ենք, որ դա եղավ նրա գաղափարի եւ հավատքի համար, որովհետեւ նա հրաժարվեց ուրանալ Քրիստոսին եւ երկրպագել չաստվածներին։ Այսինքն նա ճշմարտությանը հավատարիմ լինելու համար ենթարկվեց այդ տանջանքներին եւ այդ տանջանքները առիթ հանդիսացան հայոց ազգի քրիստոնեացման եւ Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն ընդունելուն։ Այս առումով է, որ մենք նրա չարչարանքների միջից տեսնում ենք այն մեծ սերը եւ հավատքի այն մեծ զորությունը, որ նրան պահեց 13 տարի այդ անտանելի պայմաններում։ Ուրեմն մենք տոնելով որևէ նահատակի եւ սրբի չարչարանքների տոն, մենք իրականում տոնում ենք նրանց այդ մեծ սիրո եւ նվիրումի տոնը, որ նրանց օգնես դիմանալ այդ չարչարանքներին։ Ստացան մերոց և առաջին լուսավորջացն, Սրբոս թադեոցի և արդումիմիոսի առակևոց, և գրիգորի լուսավորջի, Արիսակլիսի ու հրհանիսի, ուսկանն գրիգորիսի, լերսիսի սահակա, դանիելի և խադա, Մեսրոպա վարդապետի, և գրիգորի նարեկացմոյ, և ներսիսի գլայեցմոյ, ով անոր որոտնեցույ, եւ Գրիգորի եւ Մովսեսի տաթևացյաց, եւ Սրբոց Գրիգորիսյանց եւ Ներսիսյանց, ով ած եւ հողոպետած Հայաստանյայց, եղիցի շարնակի սուրբ պատարակ սաղաչեմ, Նաև խնդրում ենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի բարեկոսությունը մեր ազգի համար եւ չպետք է վարանենք որևէ սրբի բարեկոսություն առհասարակ խնդրելուց։ Ավետարանը մեզ պատկանում է ասելով՝ միմյանց համար աղոթքարեք։ Ապա ի՞նչն է խանգարում, որ այդ հաղթանակած եկեղեցու մաս կազմող սրբերը աղոթեն մեզ համար, իսկ մենք էլ միմյանց համար եւ ընտրենք նրանց աղոթքը մեզ համար։ Խնդրենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին մեր ազգի փրկության եւ նեղությունները հաղթարելու համար։ Միևնույն ժամանակ նայենք նրա օրինակին, թե ինչպես նա այդ փոքրիկ եւ սառը գբի մեջ կարողացավ դիմանալ Աստծո ներկայության եւ մեր այսօրվա շրջափակման բարագային փորձենք հիշել Գրիգոր Լուսավորչի չարչարանքները եւ կտեսնենք, որ մեր նեղությունները ընդհանրապես համեմատելի չեն որևէ նահատակի կամ սրբի նեղությունների հետ։ Եվ այդ խոսքի համաձայն, որ ասեցինք, խնդրենք Աստծուց, որ գրիգոր լուսավորչի օրինակով կարողանանք ապրել եւ մեր կյանքի վաղճանը, կյանքի նպատակը կնքված լինի հավիտենական կյանքի հույսի գնիկով։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի բարեխոսությունը լինի մեզ Արցախ աշխարհի հետ, ամբողջ հայ ժողովրդի հետ, որպեսի կարողանան հաղթահարել մեզ վրա եկած բոլոր նեղությունները, որպես առիթ ապաշխարության եւ որպես առիթ ծիրոջը դառնալու։ Պատրաստ եղեք, որովհետև այն ժամին, երբ չեք սպասի, կգա մարդու որդին, ասում է Ղուկաս ավետարանիչը։ Տեր Ներսես քահանա Ասրյանի քարոզը բովանդակում է ավետարանչի խոսքը պատրաստ լինելու մասին։ Իսկ Տեր Վաչագան քահանա Գյուրջյանի խոսքը հավաստումն է այն ճշմարտության, որ Քրիստոսի խոսքին հնազանդ եղողը երկրային կյանքի դառը ճաշակումներից, սոսկալի չարչարանքներից ու ապաշխարությունից հետո կարող է ժառանգել երկնային կյանքը եւ նստել խորաճ կողմում։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էին Շոշկավանքի եւ Հարակից համայնքների հոգևոր հովիվ Տեր Ներսես Քահանա Ասրյանը եւ Արցախի թեմի քրիստոնեական դաստիարակության ու քարոշչության կենտրոնի տնորեն Տեր Վաչագան Քահանա Գյուրջյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք